Te bareke ve teala, Zotit të botrave, Krijuesit të gjithësisë, përshëndetjet e Allahu xhallahu ala dhe mëshira e tij qofshin mbi më të mirin dhe zotriun e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojna me lejen e Allahu xhallahu ala në historinë dhe jetëshkrimin e njeriut më të mirë, zotriut të pejgamberëve Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe kemi arrit deri tek periudha para shpalljes së Kur'anit të Allahut xhalla wala. Dhe në ligjratën e kalume folëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej te lindja e tina e bekume deri tek pak para pejgamberisë. Dhe përmendëm se dijetarët kanë thanë Nëse pyet dikush pse historia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në 40 vjetorin e parë të tij, 40 vjeçarin e parë të jetës së tij, nuk është në librat e historisë gjan e gatë e shpjegume sikur që është 23 vjetori tjetër i pjesës së tij të pejgamberisë, përmendëm se dijetarët kanë thanë, ngase 40 vjet askush nuk e ka ditë se ka me qenë pejgamber i Allahut te bareke ve teala, madje as vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka ditë se ka me qenë Pejgamber dhe kjo e ka ba që njerëzit mos me u interesu dhe me qenë përpiktë në shënimin e asaj ça ka ndodhë në jetën e pengamerit sallallahu alai sallam dhe ajo e cila është transmetu nga ngjarjet e vërteta është ose tregim i pengamerit alai sallatu sallam për vetveten e tij ça ka ndodhë apo ndonjani prej shokëve të tij pasi e kanë pranu islamin kanë tregu se ça ka ndodhë me pengamerin sallallahu alai sallam në periudhën para pengamerisë në librat e pejgamberëve të mëparshëm. Edhe Ibn Taymija, Allahu e mëshiroftë, e ka një libër të veçantë mbi këtë çështje, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i përmendur në Tevrat dhe Injil dhe gjitha librat e tjera në Zebur e kështu me radhë. Në librat e pejgamberëve, se ka me ardh një pejgamber i fundit i cili quhet Muhammed dhe është obliguar besimi ndaj tina dhe pasimi i tina. Edhe e ka qujt këtë libër Sheikhul Islam Ibn Taymija, El Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih Përgjigja e saktë dhe e vërtetë mbi atë i cili e ka ndryshu fejën e Isaut alayhi salatu wasalam. Domethënë demant krishterëve. Dhe atje ka përmend shumë prej sendeve dhe argumenteve se Ahmedi apo Muhamedi është emri me të cilin është përmend Muhamedi alayhi salatu wasalam në librat e mëparshme. Ka thanë Allahu xhallahu ala në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam në surën El Bekara ku ka thonë Ibrahimi o Zot dërgoje tek pasardhësit e mi pejgamber prej mesit të tyre jetlu alejhim ajatik ja u lexon ai pejgamber ajetet e tua fjalët e tua dhe ja u mëson atyre librin dhe urtësinë dhe i pastron ata ngase ti je i fuqishmi dhe i urti kjo është lutja e Ibrahimit Lima bejna jedejji minet teurat. O, Beni Israel, i ka thonë Isa alejhi salatu ue selam, popullit të tij. Unë jam i dërguari i Allahut, tek juve, musaddikan lima bejna jedejji. Unë jam vërtetus, i asaj e cila ka qenë tek juve, prej Tevratit dhe pengamerve më herët. Ue mubeshiran bi rasul, dhe jam duke u përgzu juve për një pengamer të ardhshëm. Edhe këtu del në shesh madhria dhe respekti i madh që e ka dhënë Allahu tebareke ve teala Muhamedit alayhi salatu vesselam. Të çdo pejgamberit prej pejgamberve ja u ka bo që t'ja u thojnë popullit të tina se ka m'ardh një pejgamber i cili quhet Muhammed alayhi salatu vesselam. Dhe kjo është prej nderit të madh që e ka Muhamedi alayhi salatu vesselam. Jeti min ba'dihi ismuhu Ahmed. Ai do të vjen pas meje emri i tij është Ahmed. Duke tregue se Arabët dhe krishterët dhe jehudët e kanë ditë që ka me ardh një pengamer, madje thotë krishterët dhe jehudët e kanë ditë qysh e ka emrin dhe çfarë cilësi ka dhe prej ka ka me dalë. Argument e ka prue një fjalë të sahabijës, i cili ka jetu në Medine dhe ka tregue se çka ju kanë thonë jehudët, ki ka qenë i Medinës, çka ju kanë thonë jehudët para se me ardh pengameri a.s. Thot Selemetu ibn Selame ibn Waksh, radhi Allahu an, thot kam qenë i vogël, kam qenë i vogël dhe kum shkue tek një fqinj i jem, ka qenë prej jehudve, prej jehudve, thot unë jam konë në mesin e atyre njerëzve më i vogli në, në mosh, edhe nuk më kanë kushtu shumë vëmendje. Thot dhe fillun me, me bisedue, fillun me bisedue, thot neve medinast Fisi i Eusit dhe Hazrexhit, thot kishmi ndonjëherë konflikt me jehudët. Kishmi ndonjëherë konflikt me jehudët. Dhe kur i fitonim ata në lufta, apo në përleshje, ata na thonin neve, së shpejti ka me ardhë pengameri me të cilin do t'ju ngadhënjejm mbi juve. Së shpejti do të vjen një pengamer me të cilin kena me ju mbizotrue. Dhe kena me ju shkel juve. Kena me ju fitue juve. Pastaj thot, Seleme, Thot, i tha njani prej atyre, e cili është ajeti se ka me dalë aj, cili është ajeti, ka del aj, edhe bani me shenjë ka Meka. Bani me shenjë ka Meka se që këne ka me dalë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Thot, thot Seleme, dhe kjo ishte prej shkaqeve çka na i besum Muhamedit aleyhi sallatu sallam. Se ata na tregun që ka me ardhë ni pejgamber. Po ata nuk i besuan për shkak hasedit dhe zilisë dhe smirës së madhe që e kishin në zemrat e tyre, siç tha Allahu xhallahu ala, hasadan min indi anfusihim. Ata nuk e besojnë Muhamedin alayhis salam veç nga hasedi që e kanë në shpirtat e tyre. Domthon po mujka ndonjëherë njeriu me e lan xhennetin e vet vetëm për hasedin. Zili ka, s'ka mundësi me mbizotëru dhe me vendos kontroll mbi smirën e tina në gjoksin e tina dhe e humb xhennetin e Allahut tebareke Ve teala, thotë Seleme, kur ardh pejgamberi sallallahu alai sallam, neve i besum e ata e mohun. Dhe shkum një ditë dhe i thamë, uejleke ja fulan. I kanë thonë këti personi cili ka tregu që ka me dalë një pejgamber. I thamë, mjerë për ty, o filan. E leste billedhi kulte lena fihi ma kult. A s'je ti qaj i cili na ki thanë për pejgamberin alai sallatu sallam, ata që e ki thanë. Ma arafu kefaru bi. E kur ju erdhi pejgamberi atyre, e njoftën ata, e njoftën se është Muhamedi alayhi salatu wasalam, fa kefaru bi, mirëpo e mohuan. Banën kufër me Muhamedin alayhi salatu wasalam, fa la'natullahi ala al-kafirin, tha Allahu jalla wala, mallkimi i Allahut qoftë mbi qafirat. Pse mallkimi i Allahut qoftë mbi qafirat? Sepse me vetdije, me inati dhe me zili dhe me vetëdije të plotë se ky është Muhamedi i dërguar i Allahut xhallahu ala. Paramendo kanë pas dije ma shumë sesa Eusi dhe Khazrejji, të cilët e kanë pranu fenë e Allahut Gjellala dhe janë bo prej sahabëve të pejgamberit Alej Salatu Selam, megjithkëta nuk e kanë pranue Muhammedin Alej Salatu Selam, ka thonë Shejkhul Islam ibnu Tejmije, kjo argumenton se njeriu ka mundësi, ka ma shumë dije se dikush tjetër, mirëpo e ka zemrën e prisht dhe gjoksin e prisht dhe nuk e pranon të vërtetën. Ha? Kjo është kështu. Ngase jehudët e kanë ditë ma mirë se Eusi dhe Khazrejji, Muhammedin Alej Salatu Selam, mirëpo nga defektet që e kanë bart në gjokset e tyre, e kanë mohue. Mirëpo krejt kjo çka dojna me argumentu me këto tekste, është se Muhamedi Alej Salatu Selam është i njohur në mesin e njerëzve, krishterve dhe jehudve, dhe ajo e cila i banë mos me pasu Muhamedin Alej Salatu Selam, është vetëm zilia dhe inati dhe epshi dhe asgjo tjetër. Pastaj ka thonë Abdullah ibn Amr, radhi Allahu anë, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O ti i dërguar, o ti pejgamber, do të dërgojmë tyje qortus dhe përgëzus dhe dëshmus për ata. Wa hirzan lil ummiyin dhe mbrojtës për ata të cilët janë analfabeta prej arabëve. Anta abdi wa rasuli. Kjo është tekst Walakin ya'fu wa yasfah ummatuhu al-hammadun yahmadun Allah fi kulli manzilatin. Thot në Tevrat shkrun se ai fal dhe mëshiron dhe ummeti i tij janë të cilësuar me falënderues. Pra, pasuesit e ummetit të tij janë falënderues e falënderojnë Allahun xhelle ue ala në çdo sprov. Andaj edhe ka ardh teksti ma i gjan në fund ka thon Lindja dhe vendlindja e tij është në Mekë, wa mahjaruhu bi Tabe dhe emigrimi i tij do të jetë në Tabe, Tibe Tabe është Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa mulkuhu bi Sham dhe mbretërinë do ta ketë në Sham. Domethon do të zhvillohet dhe do të zgjerohet pushteti i tij deri në Sham dhe që e përmendëm at hadithin tjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sham ka me qenë zgjerimi i tij dhe kthimi i krenarisë ka me qenë prej Shamit. Këto kanë qenë domethënë tekste të cilat i kanë pru dijetarët dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me argumentu veç ni sen. Se Muhamedi i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë i njohur tek jahudët dhe ka qenë i njohur tek krishterët dhe nëpërmjet njohjes së jahudëve dhe krishterët e kanë njoftë edhe arabët se ka me ardh një pejgamber kështu dhe kështu i cilësuar dhe kur ka ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë njoftë Disa prej tyre i kanë besu e disa prej tyre e kanë mohue Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Ibn Taymija e ka përmend edhe ngjarjen e Selman el-Farisiut, e cila është e njohur, i cili e ka kërku të vërtetën nëpër shumë prifta dhe të gjithë priftat e kanë aludu dhe e kanë drejtue ka cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimi i shpalljes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë që kanë përmend dijetarët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 40 vite ka jetu një jetë normale, ka jetu jetë si çdo njeri, mirëpo është dallu me disa cilësi, me besnikëri dhe me personalitet të lartë dhe me vullnet të madh për me i ndihmu njerëzve dhe ka qenë i mëshirshëm dhe ka qenë personaliteti i tij i dallum në mesin e Mekës. Dhe kjo është e njohur në në historinë e tij alayhi salatu wassalam. Ka qenë personaliteti ma i njohur. Derisa është bo i njohur me emrin El Emin. Besniku. Besniku i, i është bo si epitet dhe autoriteti ma i lartë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ka qenë ngjarja me shpalljen e ka tregu Aisha radhiyallahu an, andaj në këtë ligjëratë do të jetë si bazë hadithi i Aishës Andaj ummeti Muhamedit alejhi salatu wassalam nuk i ka bë hizmet ndonjë librit dhe nuk i ka shërbi ndonjë libri qe si kanë shërbi Buhariut, Sahihut të Buharit. Andaj e kanë përmend në shpjegimet e këtij hadithi dhe e citojnë edhe tekstualisht hadithin pejgamberi alayhi salatu wassalam asnjëherë nuk është përzi me mushrik në shirkiatet e tyre. Asnjëherë. Dhe përmendëm se një rivajat i cili ka ardhë se pejgamberi dy herë ka pas dëshirë të bashkohet me ata të rinjtë e mekës dhe të dëgjojë prej zbavitjes dhe ahengut se çka kanë bo ata dhe pastaj ka thonë pejgamberi a.s. sipas atij transmetimit i cili është i dobët dhe çka ka thonë Ibn Kethiri duhet me u shiku ky transmetim mirë se nuk i takon pejgamberit alejhi salatu wassalam edhe para pejga, pe, para pejgamberisë ky send se ka thonë kam bo nxitje dhe kam pas dëshirë t'i dëgjoj të rinjtë e mekës dy herë mirëpo Allahu më ka pengue dhe më ka zonë gjumi ka prezentu në një aheng të të mekelive. Mirëpo kjo nuk është e vërtetë. Dhe asnjë argument i prerë dhe i qartë dhe i saktë me zinxhir të të prerë nuk aludon se pejgamberi a.s. ka ndëgju veshi i tij muzikë apo syri i tij ka shiku haram apo durët e tij, gjymtyrët e tij dhe trupi i tij ka bo shirk. Asnjëherë. Allahu tebareke ve teala e ka ruejt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga njollosja e tijna me shirk. Mirëpo nuk e ka kuptu ende mesazhin. Këto kanë qenë parapërgatitje, parapërgatitje për një send të madh. Dhe sendi më madhështor i cili ka ndodh në këto çaste. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë pejgamberi alaihi salatu wasalam, inni la a'rifu hajaran bi Makkata. Thotë unë e njoh një gur në Mekë. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Ai më jipte selam mua para se me u dërgu si pejgamber. Inni la a'rifuhu al-an. Unë e njoh edhe tash ku është ai gur. Guri i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përshëndetje. Edhe përmendëm at rastin e priftit Hubeira, atje duke shku në Sham me axhën e tij Ebu Talibin, kur i ka thënë Ruhejba, kush është ky djalosh? Ka thonë, unë jam prindi i tij, ka thonë, je tu rrejt, nuk je ti prindi i tij, nuk ka mundësi ky djalë me pas prindin gjallë, i ka vdek prindi. Ka thonë, pse i ka vdek prindi, ka thonë, është e vërtetë, se s'jam prindi i tij, jam axha i tij, ka thonë, tash e tregove të vërtetën, ka thonë, kur erdhët, prapa juve, çka pat prej pemve dhe gurve dhe çka pat prej krijesave, ranë në sexhde dhe gëzohet kur zgjohet prej gjumit e ka shpirtin e freskum dhe e ka disponimin e madh dhe e ka mendjen e filtrume dhe të pastër dhe të freskume e kështu me radhë. Në përgjithësi e freskojnë njeriun ëndrat e mira. Mirëpo këto ëndrat e mira nuk kanë qenë domethënë diçka prej Andrrat janë pjesë e pejgamberisë, ku ju ka thanë o ju njerëz, nuk ka mbet prej përgëzimeve pejgamberike, domethënë pas meje, pos andrrat e mira. Jerahal muslimu eu tura alej. Ka thanë muslimani i shef për veti apo i tregon se e ka pa dikush. E kështu me radhë. Pra ëndrrat janë pjesë të pejgamberisë. Mirëpo ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymije, kjo nuk është argument në vetvete. Kjo nuk është argument në vetvete. Domthon, fillimisht pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pa ëndrra. E dyta, thotë Aisha radhiyallahu anha, Nuk e ka pas brengën e tina sikur brenga e çdo njeriut. Jo. Edhe kjo ka qenë prej frymëzimeve të Allahu xhelle ve ala, parapërgaditjeve të Allahu tebareke ve teala për këtë njeri. Dhe në një hadith tjetër, transmitohet se pejgamberi sallallahu alejhi ve selem ka thanë, eddebeni rabbi fe ahsene te'dibi, mue më ka edukue dhe më ka rrit Allahu. sepse ka qenë jetim pejgamberi alayhi salatu wasalam fa ahsana ta'dibi dhe më ka rrit në formën më të mirë Allahu tebareke ve teala zoti jem më ka rrit mue në formën ma të mirë dhe pse hadithi është i polemizuar rreth saktësisë mirëpo kjo është e vërtetë në kuptim kjo është e vërtetë në kuptim sepse Allahu e ka rujt pejgamberin alayhi salatu wasalam pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë shpellë ka shkue ka nejt me net të gjata dikun 5 ditë 6 ditë 7 ditë kështu me radhë dhe e ka marrë ushqimin për 6 7 ditë prej Hadixhes radiallahu anha dhe ka bo ibadet dijetarët kanë shpjegu qysh ka bo ibadet pejgamberi alejhi selam kur s'ka pas shpallje nuk është ka lexu Kur'an as se ka ditë formën e adhurimit kanë thonë dijetarët i është largue adhurimit të idhujve i është largue adeteve të mekelive i është largue traditave të qafirave në atë kohë edhe pse nuk ka ditë si me adhuru Allahun xhelle ve ala po çka ka bo A nuk meditojnë, a nuk ndalen me mendue, e kështu me radhë. Kjo është prej ibadetit të cilën e ka zbrit Allahu tebareke ve teala dhe kjo ka qenë parapërgaditja e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Meditim në qiell dhe tokën të cilën e ka krijue Allahu tebareke ve teala. Thotë Aisha radhiyallahu anha hubbiba ilay. I është bo e dashur atina. I është bo e dashur veçimi. Izolimi prej njerëzve. Dhe izolimi është njana prej shenjave të se njeriu është i suksesshëm në punën e tina. Ibn Qayimi dhe Said Qutbi kanë fol në këtë hubbibe ilej. I është bo e dashur izolimi. Izolimi është për njerëzit e mdhoj, të cilat e angazhojnë trunin e tyre për reforma, për përmirësimin e njerëzve, për zhvillimin e njerëzve për ka e mira. Pejgamberi alayhi salatu vesselam trunin e tij e ka pas të angazhum se kjo gjendje në cilën ne jena tu jetu na nuk është e mirë. Kjo gjendje në cilën është populli jem nuk është e mirë. Patjetër me bo ndryshime. Mirëpo s'ka ditë si, derisa Allahu xhelle ue ala e ka e ka zbrit shpalljen. Kanë thonë disa prej dijetarëve se izolimi njeriun e pastron në shpirtin e tij dhe e freskon në shpirtin e tij. Madje ka prej dijetarëve që kanë shkrujt libra të veçanta në këtë temë. Izolimi, el khalwa, izolimi prej njerëzve. Njeriu patjetër e ka ndonjëherë me u izolue prej njerëzve, sepse njerëzit janë të mbushur me sherr. Njerëzit janë të mbushur me të këqija. Njerëzit janë të mbushur me epshe dhe të kanë me dhe lakmia të mdhaja e prej cilësive të këqija. Patjetër është ndonjëherë m'u izolue dhe me meditue në fuqinë e Allahut tebareke ve teala. Për këta është ba dhe namazi i natës. Për këta dhe është ba veçimi me Allahun tebareke ve teala. Me meditu vetëm me Allahun tebareke ve teala dhe me pastru shpirtin. Në këtë formë e ka pastru shpirtin pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Derisa thot Aisha radhiyallahu anha, derisa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë shpellë, fe ja'ahu al-malak. I erdhi meleku. Cili është ky melek? Xhibrili alayhi salatu wasalam. Hadith tjetër atje Buhariu ma vonë ka nxjerrë një hadith se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ra'aytu Xhibrile lahu 600 janah. E kum pa Xhibrilin në 600 flatra në 600 krah jesuddul ufuk e ka mbulue kit universin Xhibrili a.s. prej madhërisë së tina në disa transmitime tjera të Tirmidhiut atje se nga çdo krah i Xhibrilit u nxjerrshin dhe dilshin prej diamantave dhe margaritarve pa numër Kjo është krijesa ma e madhe e Allahut xhelle ue ala prej melaqeve. Xhibrili alayhis salam. Xhibrili alayhis salam është i autorizum për sjelljen e shpalljes të pejgamberëve. Për sjelljen e shpalljes te pejgamberët. Andaj thot Aisha, erdh meleku dhe i tha: "Iqra." Lexo. Kjo është shprehja e parë që i është thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Iqra. Më ka kap melaqja, më ka përfshi, më ka kaplu komplet, derisa më ka lodh aq shumë, sa më ka raskapit kejt. E ka kap Xhibrili dhe e ka shkun pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. E njana prej kuptime të kësaj kapje të fuqishme është pastrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur që ka qenë elem neshrah leke sadrak qarja e gjoksit dhe hekja e të keqës prej gjoksit të tij edhe kjo e dyta ku ka qenë që mendja të futet në ta. Teksti Elhamdulillahi Rabbil Alamin është jashta krejt ligjeve çka ekzistojnë në këtë univers. Argument është kjo, ikra ma ena bikari. Shpallja i ka ardh Pejgamberit alejhi salatu ue selam dhe me pajtimin e krejt ulemave, siç thotë Ibn Kajimi, Muhamedi ka qenë njeriu ma inteligjent n'ftyrë të tokës, ma inteligjenti, mendja ma e plotë. Shpirti ma i pasër. Me gjithë këta i ka thanë ma ena bikari. Unë nuk di me lexue. Ikra, ma ena bikari. Unë s'di me lexue. Domethanë, shpallja edhe mendja nuk kanë të bojnë me përputhje aspak. Këta është, e kanë përmend dijetarët në demant ndaj filozofave të cilat janë prej xhehmive dhe pjellës e esharive dhe, dhe maturidive kështu me radhë, të cilat mundohen me barazu shpalljen me me mendje. Logjika dhe shpallja barabar, s'janë barabar. Tenzilun min Rabbil Alemin. Shpallja është zbritje prej Zotit Allahu xhelle ve ala. Si ka mundësi me qene barabar? Pejgamberi s'ka pas mundësi me shpreh, paramendone. Nuk ka pas mundësi me shpreh. Ndërsa njeriu mendimet e tina, filozofit e tina, pallavrat e tina, ka mundësi m'i shpreh. I shpreh, lirisht i shpreh. Këta s'ka pas njeriu ma i mirë n'ftyrë tokës me shpreh, ma ena bikari. S'ka pas mundësi me lexu, derisa Xhibrili në të katërtën herë i ka thënë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd. Domthon lexo me emrin e Zotit. Kjo është ajo argumenti se shpalljen nuk ka pas mundësi me lexu pos me lejen e Allahut xhelle ue ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin me lejen e Allahut tebareke ue teala. Kjo është dallimi mes shpalljes dhe mendjes. A e qartë? Shpallja është jashta ligjeve, jashta kanuneve të mendjes, jashta ndjenjave të shpirtit, jashta gjithçkaje. Është ligji i Allahut tebareke ue teala, nuk pranon diçka prej krijesave asgjo. Andaj imam Ahmedi është argumentue se Kur'ani është prej cilësive të Allahut. A dini çka është prej cilësive të Allahut? Prej qenies Allahut xhelle ue ala prej Allahu xhallahu vet Allahu tebareke we taala argument ka thon a e dini se pejgamberi alayhi salatu ka thon Sikur mendja, me pas qenë shpallja e krijume, a ish leju Pejgamberi me kërku mbrojtje prej krijesës? Kish bo shirk Pejgamberi me, me, me kërku mbrojtje prej krijesës dhe me bo istiadhe prej kujna prej krijesës. Kjo çka argumenton? Se vetë fjala e Allahut xhelle ue ala është pjesë e qenies së Allahut tebareke ve teala dhe është sifat i Allahut xhelle xhelaluhu andaj kanë thënë dijetarët se kjo ikra wa ma ana biqari ka dobi të madhe që e bën dallimin mes mendjes dhe logjikës dhe përfundimeve që ka mundësi m'i nxjerr logjika dhe shpalljes shpallja është gjithë gjithçka tjetër jashta mendjes se cilën kanë mundësi njerëz me punu me ta krahasim me krijimin e madh të tina, toka, në krahasim me qiellin nuk është kurrgja hiç. Në krahasim me arshin nuk është kurrgja hiç. Në krahasim me Allahun xhelle ve ala nuk shifot. Kjo tokë e vogël. E ku jena na në këtë tokën, ala më të vogël. Sa krijesa të dobta jena, ku ka thanë Allahu xhelle ve ala in kur zbriti mëshira më e madhe në këtë tokë. Mëshira më e madhe, anarki e madhe, çrregullim i madh, epshet në tana anë, shirk në tana anë, kufër në tana anë, vrasje dhe mbytje pa fund në tana anë që kemi përmend në jetën e perandorisë romake dhe persianëve. Në këtë moment ka zbrit rahmeti Allahu tebareke ve teala për njerëzimin. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. e tina. Dijetarët janë ndalë te kjo pjesa u dridh zemra e tina. Pse është dridh zemra e tij, alejhi salatu ve selam. A s'ka mujtë me bartë shpalljen, apo ka qenë diçka e natyrshme. Dijetarë kanë thënë, kanë thënë ka qenë diçka e natyrshme. Shpallja është sendi ma madhështor. Ka thënë Allahu xhelle ve ala, inna senulki alejke kaulen thëkile. Neve do ta zbritmi ty një fjalë thëkile. Shumë të ranë. Se shpallja, Kur'ani Allahu xhelle ve ala shumë i madh, shumë e ranë, peshë të madhe ka libri Allahu xhelle ve ala, e cila neve duhet me na e dhanë seriozitetin kur ta lexojna këtë libër, dhe me morë këtë amanet si diçka shumë të madhe, si diçka shumë të lartë, i është dridhë zemra pejgamberit, alejhi salatu ve selam. Dijetarë kanë përmend se Shpallja ka qenë e cila ja ka dridh zemrën pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo çka ka bo me, me, me dije? Ka bo me dije se këta të cilën jeni duke e marrë ju o ummeti i Muhammedit aleyhi sallatu sallam është e ranë. S'ka mundësi çdokush me mbajtë. Ka nevoj për guxim, ka nevoj për trimëri, ka nevoj për përgaditje, ka nevoj për gadishmëri për çdo sen njeriu me sakrifikue. Njeriu, nëse don me jetu me këtë shpallje, të cilën e ka zbrit Allahu tebareke ve teala, duhet me jetu ç'ka thanë Ibn Qayimi. Edhe nëse ish urdhnu me i ça kodrat, duhet mi ça. Kodrat mi ça, duhet mi ça. Edhe duhet me jetu ç'ka thanë. Qadamahu fil ard wa aynahu tahta arshir rahman. Kom duhet m'i pas në tok, a sy duhet m'i pas te arshi Allahu xhelle ve ala. Atje duhet me jetu. Kjo është shpallja e ranë. Kjo është shpallja të cilën e ka e ka treguar Allahu tebareke ve teala qysh në fillim. Ja ka dridh zemrën pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ja ka dridh zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka përmend Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wasalam është kthye shpejt tek Khadija radhiyallahu anha duke thënë Dallimi mes shpalljes dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që e kanë përmend dijetarët se pejgamberi alaihi salatu wassalam kur i ka zbrit shpallja ka urdhru me shënue patjetër me shënue çdo ajet dhe me mojt hifz sa i përket fjalëve të tij ka urdhru mos mi shënue Ka urdhru mos mi shënue. Pse? Për me bo dallimin mes shpalljes dhe fjalëve të tina. Mes shpalljes dhe fjalëve të tina. Dijetarët e kanë përmend, për çka pejgamberi alaihi salam e ka bo këta? Për mi u bo demant, sot, disa grupacioneve, musteshrikun të cilët quhen orientalista, të cilët thumbojnë dhe mundohen me gjetë kontradikta në fenë e Allahut tebareke ue teala dhe me thonë se krejt çka e ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam ka qenë prej inspirimeve të tina prej inspirimeve të tina kjo çka e përmendëm ma ene bikari nuk di me lexu është njana prej argumenteve kundërshim të atyre dhe e dyta është kjo ka ndalu me shënue hadithin fjalën e tina që argumenton se ai s'ka dasht mi shënu fjalët e veta. Edhe pse kanë qenë ato prej shpalljes, po ka qenë formulimi i fjalës nga ana e tij, ndërsa shpalljen ka urdhrue me shënu. Kjo është ajo të cilën e kanë përmend dijetarët. Pastaj ka përmend Hadixha radhiyallahu anha se kur ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Po tutna për vetveten time. Pejgamberi alayhi salam ka thanë po tutna për vetveten time, se çka ka me ndodh me mua. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka ditë se ka me qenë pejgamber. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk është nuk e ka shënu asnjëherë diçka prej shpalljes paraprake. Kjo është demant për ata të cilët mundohen me e barazue fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo me e bo se shpallja është prej inspirimeve të tij dhe frymëzimeve të tij alaihi salatu wasalam. Pastaj kanë vazhdue dijetarët me tregue se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër e ka tregu se si ka ardh shpallja. Thotë Fe a'i ma jakul dhe unë e perceptoj dhe e marr dhe e përfshi dhe e nxa përmendsh ata çka ma thotë melaqja. Edhe është Xhibrili, alaihi salatu ve selam. Kjo është domethonë forma dhe faza e parë kur pejgamberit alaihi salatu ve selam i është zbrit shpallja. I është zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi ve selam dhe kjo ka qenë prej mrekullive të asaj kohe ku pejgamberi sallallahu alaihi ve selam Le akhadhna minhu bil yamin. Sikur pejgamberi na kishte shpifë për neve disa fjalë, do ta kishmi kap ata për damarën e tina, për të gjathtën e tina. E kishmi myt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po pejgamberi s.a. asnjëherë nuk i ka shku n'menje kjo, me shpif për Allahun tebareke we teala. Po pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka morr shpalljen prej Allahut tebareke tebareke we teala. Inneke le tesilur rahim, ti a i cili mban lidhjet farefisnore, cilësia e parë. Këto dijetarët i kanë përmen se njeriu, i cili udhëzohet, ka cilësi paraprake. Njeriu i cili udhëzohet, edhe pse pejgamberi s.a. është i veçum në këtë, në, në cilësinë pejgamberike, mirëpo në përgjithsi njeriu i cili udhëzohet, ka cilësi paraprake. Ajo e para është se njeriu është modest dhe me, me virtyte të larta. Inneke le tesilu rrahim, ti i mban lidhjet farefisnore. Ti i mban lidhjet farefisnore, nuk kuptohet se aj gjithmonë i ka pas lidhjet farefisnore, tamam. Se pastaj i ka prish pejgamberi s.a. lidhjet farefisnore. Mirëpo nuk ka qenë nxitsi i prishjes aj, po kanë qenë ata. Kanë qenë ata. Ve tahmilu l'kel, dhe i ka thonë ti e ndihmon të dobtin. Dhe kjo është cilësi e njeriut të udhëzum. Patjetër njeriu me pas në zemrën e tina dëshirë për me ndihmu të dobtit dhe me i ndihmu atij i cili është bo zullum. Pastaj ka thonë Hatixhja radijallahu anha ve teksibul ma'dum dhe ti mundohesh me i ndihmu të varfërve. Kjo cilësia e të udhëzumit. Kjo është cilësia e pejgamberit alejhi salatu ve selam, po cilësia e njeriut i cili është udhëzue. Ve tukri dhajf dhe i pret me mirë në mënyrën ma të mirë mysafirët. Kjo ka qenë cilësia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wa tu'inu ala nawaibil haqq" dhe i ndihmon njerëzit në hak. Kur ka përleshje mes tyre, kanë sprova, telashe, probleme, ti i ndihmon dhe mundohesh me nxjerr hakin në atë problem. Këto pesë cilësi i ka përmen Aisha, Hatixhja radhiallahu anha, me të cilat është argumentu se o pejgamber, o Muhammed sallallahu alaihi sallam, mos u frikso. Po dije se Allahu xhelle ve ala ka me të ndihmue dhe kjo ka qenë prej sifateve të cilat pejgamberin sallallahu alaihi sallam e kanë paralajmërue për pejgamberinë e tina. Pastaj, kanë përmen dijetarët, se Hatixhja radhiyallahu anha ka shkue tek djala djali i mixhës së tina Waraqatu ibn Nufail ka qenë djali i mixhës së Hatixhes i cili ka qenë prift i krishterëve e ka morr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka shkue tek dhoma e tij ku ka bo ai adhurim sipas atina dhe ka qenë njeri i cili e ka shënue Inxhilin me dorën e tina e ka shënue Inxhilin dhe i ka thonë Ja ibne ammi, ka thënë, o djali i mixhës tem, ka thënë, dëgjoja çka thënë bashkëshorti jem, Muhamedi alayhi salatu wassalam, dëgjoja çka thot, se i ka ardhur një çështje e çuditshme. Ka thon çka është puna? Ka çka është puna me Muhamedin? Ka thon tregoj dhe ja ka treguar ngjarjen me Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Ça i ka thon Waraka Ka thonë, o, mjerë për mue, sikur t'isha kon djalë i ri, se ka qenë i verbër dhe plak, dhe ka vdek, para se pejgamberi a.s. me e shpall haptazi davetin. Ka thonë, o, i mjeri unë t'isha kon i ri, pse i ri, t'i nimoj pejgamberit sallallahu aleyhi wasalam. Pastaj ka thonë, Fa kale Resulullah a.s. I tha pejgamberit a.s. Idh jukhrijuke kaumuk Kur të të nxjerrin përjashtë dhe të të përzojnë populli jot Tha pejgamberi a.s. E fe mukhrijie A kanë me nxjerr mue Shikone pejgamberin a.s. Aspak s'ka haber se ka mu bo pejgamber Asnjëherë nuk e ka ditë se ka mu bo Pejgamber Dhe kjo është mendimi i ehli sunetit dhe xhematit Se nuk e ka ditë se ka mu bo Pejgamber a.s. Pejgamber, dhe i ka thonë varaka, kanë me t'nxjerr populli yt jashtë. Kjo është sunneti i pejgamberëve, se kur që vjen me këtë shpallje, dhe me ligjin e Allahut Xhelle we ala, patjetër është mu armitsue dhe me u dëbue dhe me u shpartallue nga populli tina. Dhe me u shpall luftë haptazi e kësaj shpallje. Pasaj i thotë pejgamberi a.s. E fe mukhrijie hum, a kanë me m'nxjerr ato, kale neam. Tha po, pse? Lem jeti rexhulun kat, bimithli ma xhite bihi illa udi. Mone men këtë rregull, që e ka thonë waraka. Sepse waraka, siç kanë me ardh hadithe tjera, se koha nuk premton, waraka, pejgamberi a.s. ka thonë është prej banorëve të xhennetit. Prej banorëve të xhennetit. Pse? Sepse i ka thonë, sikur t'isha gjallë, dhe t'isha i ri, kisha me të nimu tije, dhe kisha me të besu tije, mirëpo ka vdekë. Ka vdek, mirëpo pejgamberi a.s., thot, e kam pa në xhennet, Warakate ibnu Neufel. Thot, lem jeti rexhulun kat, mane men këtë rregull me këta e përfundojna, ka thonë, nuk vjen ndonjë njeri, kat, asnjëherë, bimithli ma xhite bihi, me këta që ki ardh ti, me ta, dhe këtu ka argument se, pejgamberi a.s., hala nuk ka kalzu asnjë ajet dhe asnjë hadith, Se cila është shpallja e tij, cila është mesazhi i tij? Po ky e ka kuptuar më se cila është mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Illa udi. Vetëm se ka mu armitsue. Ka mu armitsue. Dhe njeriu kur e kupton këtë përballje të kësaj mesazhit pejgamberik, nuk çuditet dhe nuk mahnitet dhe e përgatit vetveten e tina për cilën illa udi vetëm se ka mu armitsue ve in judrikuni jeumuke ensuruke nasran muezzera me ditë se e arrit ditën tane kur ti ke me dalë si pengamer kisha me të nimue me ndihmën ma të madhe ka thënë Allahu tebareke ve teala fe ma kane xhevabe kaumihi illa en kalu ekhrixhu ale lutin min karjetikum dhe përgjigja e, penga, e popujve të pengamerve s'ka qenë pos nxjerrnia popullin e lutit prej aty ka thënë Allahu tebareke ve teala kalel meleu ledhine stekberu min kaumi Kjo është argument për atë që ka thënë Waraka. Ajete Allahu xhallahu ala ka zbrit për fjalën e ngjashme të Warakës. Ka thënë Allahu tebareke ve teala. Kan thon paria e qafirave. La nukhrijannaka ya shuaib. Kena me nxjerr tye o shuaib. Shuaibi pejgamber i Allahut xhallahu ala. Wal ladhina amanu ma'ak. Dhe ata që kanë besuar me ty, kena m'i nxjerr për jashtë. Ku kena m'i çue? Kena m'i nxjerr prej qytetit ton, prej shtetit ton. Pse? Sepse nuk e durojnë shpalljen e Allahut tebareke